zo daidai da sha tara ga watan uku shekara ta 2025 miladiya don ba manta ma jiya nisa a ƙarshen aya ta takwas ta bakwai a cikin suratu taharib da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta takwas Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخرج الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير bayan da Allah ta'ala ya yi kira ga Hafsa da Aisha su tuba zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka in ta tuba ilan faƙar sadar ƙuri duku ba to kuma sai allah ta'ala ya faɗi da kiran ana sai ya kira duk wani mai imani zuwa da tuba daga laifuffukan da ake aikatawa yau da gobe allah ta'ala ya ce ya ayyuhan lazina amur ya ku masu imani tubu lashi ku tuba zuwa ga allah daga zunubanku taubatar nasuhan tuba mai inganci shi ne taubatan nasuhan malamai sun tattauna sun ƙara junansu ilimi dangane da abinda Allah ta'ala yake nufi da taubatan nasuhan wace irin tuba Allah yake nufi imam sauri kamar da ibn kasir ya kawo a tafsirinsa ya karɓo daga simak shi kuma ya karɓo daga lu'man an umar daga da umar cewa sayyidina umar yana cewa at-tawbatun nasu an yatuba min az-zambi thumma la yuqbi fi shi ne mutum ya tuba kuma idan ya tuba din nan kar ya ƙara aikata wannan laifin aw la yuridu an fi fihi ko kuma ya tuba amma bai nufin ya sake kowa ya aikata wannan laifin wani idan ya zo tuba a zuciyarsa da yi azamar cewa har abada ba zai sake aikata wannan laifin ba shi sa sai ya ga ya tuba yau gobe sai ya tuba amma ya ta mutum da suwa shi ne mutum ya tuba kuma ya sha alwashin cewa ba zai sake komawa ya aikata wannan laifin ba to sai na umar da ce wanda ya ce a taubacin da suha wanda allah ta'ala ya kira ga masu imani su tuba irinta a abul ahos shi kuma ya karɓo daga abdullahi ibn masudin cewa ya tubu sun mala ya uci abdullahi masudin ya ce mutum ya tuba sannan kuma ya zamanto bai da niyyar sake komawa aikata wannan zinabi wannan kaɗan ne daga cikin maganganun da suka yi a shi malam abubakar gumi allah ya ƙara masa rahama yana cewa tawacin nasuha shi ne bi allah yu'adu ila Zanbi. shi ne mutum ya laifi ya zama bai koma ya sake aikatawa ba sannan wala yuradu Audu, ilayhi bai nufin kuma ya sake komawa ya aikata sai ya zama to ya makansa nasiha da irin wannan tubar wal ahli wasa'iril mu'minina kuma ya wasiya da ahalinsa da sauran mu'mine cewa su irin wannan tubar li'anna min sihhati tawbati tawbatihi ahabbu an an-nas li'annahu li'anna man an yace domin yana daga cikin cikar tuba in mutum ya tuba ya da wani laifi to ya so sauran mutane masu irin wannan laifin su ma su tuba haka suddi ya faɗa haka sa'id ibn musayyib sai shi malam yake cewa wa hadal qawl bi ahsan yace shi a bin su ya fi daukar wannan kaulin shi fi inganci cewa da nasuha shine mutum ya tuba tuban da ba komai ya tuba kuma ya niyyar ba zai sake ko ba aikata wannan laifin ba kuma kar ya koma ya aikata wannan laifin ma'ana tubar da ba tuban muzuri ba kamar yadda ba shi ke cewa to Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani bai tuba irin wannan tubar ka tuba da in kana aikata wani laifi ka tuba ka daina sannan kuma ka yi azamar cewa har abada ba za ka kuma aikata wannan laifin Allah ya ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum idan kun yi haka to Allah mai girma da dokaka zai kankare muku zunubanku wa yudkhilukum jannatin sannan ya shigar da shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al wanda koramu suna gudana a ƙarƙashin yaushe ne za a shigar da mutane aljannan nan yawma la yukhzi Allahu an wal ladzina amanu ma'ahu ranar da za a sanya su aljanna ita ce ranar nan wanda Allah ta'ala ba zai kunyatar da manzansa ba da idi na shi ne a shigar da shi wuta wanda zina amonu haka waɗanda suka yi imani su ma ba za a kunyata su a wannan ranar ba Allah ce su tafi wuta Allah ba zai masa haka ba ai ashabihi ana nufin sahabbansa li'annahum ittabu'u amrallahi fi wa qayati anfusihim wa ahlihim nar domin su sabansa sun bi umarnin Allah ta'ala wajen kare kawunansu da na iyalansu daga wuta aw kullu man sahibuhu fi wasfil imani ko kuma ba sahabbansa ba duk wanda yayi kama da sahabbansa wajen imani to ya shiga ciki sannan yayi kama da su wajen kare kansa da na iyalansa daga wuta ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alkiyama duk wanda yayi imani tauraron da Allah ta'ala ba zai kunyatar da shi ba ma'ana Allah ba zai shigar da shi wutar jahannama a wannan ranar ba nuruhum yas'a baina aydihim a wannan ranar su mu'minai masu imani za su tashi haske a gabansu ai amamuhum a gabansu ala sirati yamuruna fihi shine lokacin da za su je ƙetare sirati sai wannan hasken da ke gabansu ya haska musu sai su ga hanya sai su ƙetare sura'i cikin lokacin ƙanƙani wabi aimanihim haka nan a damansu ma haske aifi kuci da amanihi nan bi aimanihim ana nufin alitafan da za a ba su na ayyukansu su ma suna cike da haske ya ƙununa suna cewa rabbana ya ubangijinmu a nura nurana ka cika mana haskenmu ilal jannati har zuwa muna har zuwa aljanna domin wal munafiquna yadfa uduruhum domin su munafikai bice hasken su za yi sai sun tawo da haske sai a bice shi to ganin haka sai su masu imani suke cewa ya Allah ka cika mana hasken mu kar a bice shi har mu shiga gidan aljanna mun kun gane waghfir lana kai mana gafara ya ubangijinmu innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai daga cikin ikonka haddata yadda mutane cikin haske da kuma cika musu haskensu har zuwa lokacin da za su shiga aljanna to kaga wannan masu imani ke Allah sai ya mace su za su tashi cikin haske gobe kiyama hadisai sun zo wanda suke nuna mutane za su tashi ranar alkiyama cikin haske daga cikin irin waɗannan hadisan akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ranar alkiyama al'ummata za a tayar da su suna haske a fuskar su da hannuwansu da kuma kafafuwansu manzon Allah ya ce wannan hasken alama ce ta alwalar da suke yi a nan duniya da haka Allah ta'ala zai tayar da waɗansu daga cikin bayansa a cikin haske gobe kiyama idan suka taya suka gan cikin wannan hasken sai su dinga roƙon Allah ya ban musu wannan hasken su zauna da wannan hasken su tsaya cikin wannan hasken har zuwa lokacin da za a je a buɗa musu aljanna a ce su shiga sai su dinga wannan addu'a to sai Allah ta'ala ya cika musu wannan burin hasken da ya bi su har zuwa da aljanna Allah sai ya mace su يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله تعالى يا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarci annabinsa yace ya kai wannan annabi jahidul kuffara ka yaki kafirai bisayfi da takobi wal munafiqina kaya munafiqai bil lisani wal hujja su kuma munafiqai a yaƙe su da magana da harshe ba da makami ba Wani hujja da kuma kafa musu hujja saboda ne za a yaƙe su da harshe da hujjoji fa innahu min dammi qawluka domin su suna cikin al'umma ne ba su ware sun fita daga cikin al'umma ba mutum da suna ciki la'allallaha yurshidu ba'dahu ila Allah ta'ala ya shirye da wani su daga cikin su fataqiyahum bi dhalika an-nar allati wuqa'uha an-nas wal hijara sai zamanto sun kare kansu daga wannan wutar wanda mutane da aljannu suke tsune makamashinta da aka cewa kar a yaƙi su munafukai da da mako da takobi akwai hikima guda biyu wanda shi malam ya kawo guda ɗaya <clears throat> tunda su suna cikin musulmai yau da gobe to akwai yiwuwar suna iya musulunta to don haka kar a yaƙe su da makami sai dai a ta gaya musu hujja a ta gaya musu gaskiya hikima ta biyu idan aka yaƙe su wanda ba musulmi ba shi kallon musulmi yake musu domin cikin musulmai suke to kaga a waje sai a je ana propaganda ana cewa manzon Allah yana kashe mutanensa alhali munafiqai ba mutanensa bane ba dan ba su imani amma ba kowa ya san wannan ba sai wanda yake a cikin gida sai aka ce kar a yake su da makami amma shi kahiri wancan da ba ya ware Allah ya ce wa gluz alaihim sannan ka matsanta musu ka tsananta musu bil intihari wal maqt li'anna al kafir ganizul qalbi wat tab'i wala yasluhu ma hulli wal nafs domin shi kafir yana da koshin hali shi ba to in ba tsananta mai akai ba to ba za a shirya da shi ba Allah ya ce wa ma'awahum jahannam makomarsu da kafiran da munafikan ita ce wutar jahannama ma damar sun mutu ba su tuba ba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 shi ne annabi lut da annabi nuhu fa khanatahuma sai suka ha'inci mazajin su su biyu fi dini a addini in kafarta in kafarta domin sun kafirta sun tafarsa kaga ha'inci kenan ya shi wa qalat imra'atu nuhin wa ismuha wahila shi mala amkar gumi ya kawo a cikin tafsirinsa cewa ita matar annabi nuhu wasu malamai sun ce sunanta wahila wasu malamai sun ce sunanta wahila ta ƙuni da ƙaunihi an ce ta bi tana cewa mutanenta mutanen annabi nuhu innahu majnun cewa annabi nuhu ce idan ya zo ya wa'azi ya wa'azi da ya bar wurin ita kuma sai ta zo ta ce kai wannan mutumin da ya ce eh, ya ce mana abota mu Allah shi kadai a kaza a yi kaza sai ta ce to kun ganin nan ni ce matan shi da Allah ku haƙuri mahaukaci ne bai da hankali kar ku yi aiki da abin da ya ce muku to matar mutum ta zo ta ce mahaukaci ne kana aiki da abin da ya faɗa haka sai abin sai a kin aiki to shi ne ha'incin da tewa mai gidanta ta zama kafira ta ƙi imani ta ɓoye masa kamar ta yi imani amma ba ta imani ba sai kuma ta dawo tana yaƙar da awar shi wamra a ita ko matar annabi lut wasu wa'ila ita kuma an ce sunanta wa'ila ta dullu ƙaunuhu ala abiyafihi idan nazaru bihi lailan bi iqadin nar wa naharan bitadki ita kuma kamar da shi mana Abubakar gumi ya kawo a tafsirin sa sunanta wa'ila ita ba ta annabi ita ma ta imani sai kuma ta dawo tana yaƙar da'awar shi ta a take yaƙar da aure shi ita kuma tana sanar da mutane in annabi luki ya yi baki sai ta gaya wa mutanen gari cewa su taho ya yi baki saboda su mutane ne masu bin maza da sun ji an ce baki sun shigo gari sun dinga bin su to idan annabi luki ya yi baki ita ke sanar da su kuma ta zama informa informa take take mishi tana sanar da su ne ba zuwa cike ta gaya musu ba ta shirya da su cewa in baƙi sun zo da rana za ta hura wuta a gidan idan suka ga hayaƙi na ci wurin gidan ya yi sama to su tabo akwai baƙin gidan idan kuma da rana ne za ta hura wuta in suka ga wuta hasken wuta wurin gidan annabi ne sai su taho an yi baƙi ke to shi ne ita kuma yaƙar da awar da take ma annabi lut alaihi salatu wassalam to kun ga wannan aikin nasu na kafirci shine ke sawa a yaƙi kafir kun fahimta yanzu waɗannan hanya yaƙe su ai kaga ba a laifi ba saboda abin da suke To dan can da Allah ya ce a yaki munafikai a yaki kafir to ka ji irin aikin da kafirai suke har Allah ta'ala ya ce a yaƙe su to wannan cewa sunan matar annabi Lut wa'ila matar annabi Nuh wahila to waɗansu malaman tafsiri kamar Salabi ya kawo amma walam ajid qawlan marfu'an imam al yana cewa ba a samu wani labari ingantacce ba wanda ya je zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sunayen waɗannan mata babu wani labari wanda ya je zuwa ga wanda ya inganta da haka malaman tarihi suna faɗa amma Allah dai ya ce mana matar annabi Nuhu da matar annabi Lut ga abin da su suke yi to falam yughniya anhuma min Allah shay'a saboda wannan abin da suke yi da azaba ta zo a nan duniya falam yughniya ya wa da annabi Nuhu da annabi Lut ba iya amfana musu komai ba min Allah daga wurin Allah min azabihi na azabar shi shay'an ba su amfana musu da komai ba da idan an je lahira ba ba za su amfana musu komai ba waƙila dukulan nara ma'addakili za a ce ku shiga wuta tare da 'yan wuta don haka alaqati zaujiya na tanfau alaƙar aure ba ta amfani da na alƙiyar yanzu annabin allah ne nuhu matarsa ba ta yi imani ba ta ba Allah Allah zai ce zai shigar da ita wuta mata annabi lut annabin Allah ne matar shi ba ta ba Allah ta yi imani ba Allah a nan yace za a sanya ta a wuta to kaga wane ne dan yana auren wata a ce shi auren zai amfani wannan matar a gobe kiyama shi shi yasa Allah ta'ala ya ce yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idhin sha'ani yughni wannan kiyama ce ba wani wanda ke amfana da kowa ji yadda kake da mutum a ranar lahira ba ka yi amfana mushi kowa ɗanka ne babanka ne makwabcinka ne abokinka ne ɗan uwanka ne a lahira ba ka yi musu kowa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ranar da ya tara danginsa ‘yan uwansa na jini ya ce masu ku ‘yan uwana ne na jini idan akwai mai wata bukata a wurina ya tambayan in ba shi a nan duniya in aka je lahira baƙi masu kuma wani la'ubu ne an timinan lahi shai'a haka ya dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya ya kaiwa ne tambayanin a kana da bukata a duniya in baka in an je lahira bai iya ba komai ya kai wani har yanzu yace ce ya fa'ima bintu muhammad ya ke faɗima ɗiyar muhammad kina da bukata a wuri na tambayin na anan duniya fa inni la an anki min allahi shay'a ban iya miki komai a lahira wannan shi shine aqidar musulunci so ka riga su matan annabawa amma annabawan ba abin da za su yi musu a lahira ashe dangantaka ba ta amfani a wurin ubangiji shi yasa a wani wuri Allah ce yau malayin fa'umalu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar alkiyama ranar nan dukiya ba ta amfani yaya ba sa amfani abin da yake amfani kawai shine ka ce ma Allah da zuciya mai kyau to amma Abin da zai baka mamaki waɗansu da aka hankalin su, sai ka ga suna nuna maka cewa wani ba Allah wani ba manzan Allah ba ma alaƙa da shi za ta taimaka mashi a ranar alkiyama haka wannan yaudara ce kuma kuskure akwai mutumin da ya ce mara'ani na hannun jannata duk wanda ya gani zai shiga aljanna shi ganin shi kawai ka samu tiket ɗin aljanna ko ka yi imani ko ba ka yi imani ko ba ne kai inda ka gan shi kai ɗan aljanna da wani ya ga annabi bai shiga aljanna ba yanzu ne yake son ya nuna a da'awar shi ya fi annabi to wannan ba da sauƙi sai ya dawo ya ce marra'a marra'ani da halar jannata to wanda ma bai samu gani na ba ya kokari ya ga wanda ya taba gani na su duka za a shiga aljanna to kaga ya za a mutum ya dade wannan labarin wani ka zai zo gaban mutane zai zo sai ce to wanda ke nan kamar wasa sai ce an bashi aljanna kawai sai su ta murna an samu aljanna ko kwanan da na ga wani bidiyon wani wani mutum ban sani ba ko kun shi ya ji wata zawiya a kan Zai ma jin hausa larabci yake ana fassara ya ce ga murya mun zo zawiyan da wani ya fi sunan shi ya ce to abu na farko dai ana shaida muku duk wanda ke nan an mai gafara abin sai ka yi kamar dirawa kamar wasa kawai ce duk wanda ke nan an mai gafara shi ya san ƙarya yake to aiwa ya gaya mai amma su gafara to amma waɗanda za su baka tausayi su bayan allah da ke wurin Dadi ba suke ji labari za su yi su ta ba da aiwa da yazo duk tun ba an ce amma da gafara sai suna jin daɗi amma yanzu ga wannan matar annabci ce allah ta'ala ya ce falam yuguniya yuguniya su annabawan su biyu ba za su amfana wa waɗannan matan shay'an wani abu ba wakila a ranar lahira za a ce musu ku shiga wutar jahannama wani shi kuma ya ce wanda ya bi ɗari'ar shi ya kwantar da hankalinsa ya shiga aljanna ko ma ne ya ce domin a ranar lahira zai tashi da riga rigan nan tana da aljihu dubu saba'in wani aljihu mutum dubu saba'in yake ɗauka Rigan tana ɗaukar mutum miliyan arba'in da tara ya ce zai dinga bin mutanen shi yana sakawa yana sakawa ba a je an gani ba sai je juye sa aljanna sai kuma ya dawo ya ɗauki waɗansu allah bai gani ba mala'iku ba su gani ba shi ya zama ɗan slogan ma a ranar lahira wannan fa yana rubuce kuma wasu sun yarda da wannan wa kusa salam hmm. eh. eh dama wanda ai Allah ya sai to kaga irin waɗannan manganin ai akwai 419 cikin su akwai 419 cikin su Allah shi ne da haka suke kuma sai a zo a ce ai wani sharifi ne shi dan uwan manzan Allah ne kuma ko mutunan nan kun san shi ba kun san iyayen shi sai ku ma shi ta ina suka zama dangin manzan Allah to kuma idan in ka zama dangin manzan Allah sai ka zo kana ba da aljanna ai kaga bai kamata a da su 'ya'yan manzan Allah ma ba su raba aljanna haka ba ko gafara Allah shirin da to kaga wannan shine misali na farko na abin da ke sawa a yaƙi kafirai ha'inci suke wa musulmai yaudarar musulmai suke zagon ƙasa suke wa addinin musulunci kamar yadda wannan matan guda biyu suka yi ma waɗannan annabawa to sai Allah ce wa daraba Allah misali ne wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu fir'auna id qalat rabbi bi baytan fil jannah رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين na'am Allah subhanahu wataala ya buga misali na biyu cikin mu'minai kaga wancan cikin kafirai ne ga abinda kafirai suke yi ya jawo a yaƙe su to ga misali na biyu daraballahu matsalan na amanu Allah ya buga misali ga waɗanda suka yi imani imra'atu fir'auna misali shine matar fir'auna amanar bi Musa ita matar fir'auna an ce ta yi imani da annabi Musa wa ismuha Asiya binti Mizaha an ce sunanta Asiya yar Mizaha wa kanat dafi firasa sadiqatin fi Musa hina qalat an ce ita ta yi hangen nesa game da al'amarin annabi Musa ta gane annabin Allah ne Allah ya aika shi ce imani kamar yadda ya zo ita Asiya kun sani annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da aka haife shi Fir'auna yana yanka yara 'yan maza wanda aka haifa a kabilar Bani Isra'il a wannan shekara aka haifi annabi musa mahaifiyarsa da ta haife shi tsoro ya kama ta ta san yanka shi za a yi sai allah ya ce mata karki ji tsoro wannan ɗan da kika haifa samu akwati ki saka shi ki je ki jefa a wani zan mai noma ki shekar ki samu da saboda ƙarfin imani sai ta yi haka ta saka akwati ta je ta jefa har dai aka kai wannan akwati gidan fir'auna bayan an san shi aka dauko jariri annabi musa a lokacin fir'auna ya so ya kashe fir'auna musa a sai ta hada kuma tana da tasiri a kan shi to sai aka ci gaba da renon annabi musa a gidan fir'auna to ta ga waɗansu alamu tare da annabi musa wanda ta fahimci wannan mutumin ba ordinary mutum ba ba wannan shi ya sanya lokacin da ya fara da'awa sai ta imani da shi kuma ta ɓoye wannan imani fir'auna bai gane ta yi imani ba sai ƙarshe-ƙarshen rayuwarta ya gane ta yi imani ya sanya aka kama ta aka yi mata azaba har ta mutu to wannan abin da aka yi wa maryam musulma shi ke jawo a yaƙi kafirai abin da aka yi mata na zalunci da ya ƙarta da aka yi da kashe ta da aka yi kaga yana jawowa a yaƙi kafirai shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahilin kufara wal munafiqina kuma wagluz alaihim saboda kaji irin aikin su cutar zalunci suke to ita wannan mata ta yi imani yana qalan lokacin da tace a ah, yawa can lokacin da tace qurrat ayni qurrat aynin li walaka can a can wacin isa nayi bayani Is alat lokacin da take cewa rabbin mili eh, eh, indaka baitin fil janna wa min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawli Zari? lokacin da fir'auna ya gane ta yi imani to sai sa aka kamo ta ana mata azaba azabar da aka yi mata Allah ya ba da labari shi yasa ake ce mishi wa fir'auna zil da fir'auna ma'abu mai tiraku ku da ya sanya aka haɗa aka kafe itatuwa guda hudu sai aka kama hannun dama na asiya sai aka ɗaure a jikin ice guda na hagu shi ma haka kafar ta dama nan kafar ta ta ɗaya nan kaga ba yadda za a iya kare bugu ko wani abu kamar haka nan to a haka fir'auna ya sa aka dinga yi mata azaba ana duka ana azabtar da ita a lokacin nan da ake mata azaba ita kuma sai tana addu'a tana cewa rabbi ibnili indaka baytan fil jannati ya Allah ubangiji na ka gina min gida a cikin aljanna fa kashafa laha fara'at fa sahhala alaiha a ta'azi. aka ce sai Allah ta'ala ya nuna mata gidanta aljanna wannan sai sanya ta samu ta samu natsuwa sai tana dariya ma ana mata azaba ba kuka take ba dariya take saboda ta ga abin da su basu gani ba rawar da ce ke ya haka ana mata azaba ke da zaki kuwa kuma kina dariya ita kuma sai dariya take yace ta hauka shi da sai shine ba hauka ba ta ce wa najjini min fir'auna wa amalihi ya Allah ka tsayar da ni daga hannun fir'auna wa amalihi da mutanansa da azabar da yake min wa najjini min alqawmi zalimin ya Allah ka tsayartar da ni daga mutane wanda suke azzalimai ahli dinihi shine mutanen fir'auna faqabadallahu ruhaha sai Allah ta'ala ya karbi rayuwarta faktar alqatlu ala almulk wa azabu dunya ala nadimha alladhi kanat fihi kaga asiya sai ta zaɓi azaba ta zaɓi a kashe ta a kan mulki ita ce first lady amma ta watsar da shi ta bi addini kuma ta san kashe ta da'ai a kaga ta yi jarinta ta zaɓi azabar duniya a kan ni'imar duniya da can cikin ni'ima take gidan fir'auna take zaune amma ta yi imani ta zaɓi a yi mata azaba a kan waccan ni'ima to sai Allah ta'ala ya mata sakayya da babban ni'ima wanda yanzu tana cikin waccan ni'ima Asiya hadisai da dama sun zo suka ambaci falalarta har ma waɗansu malamai suna ambata cewa tana cikin matan manzon Allah aljanna gobe kiyama inda mijinta ai fir'auna ne ko a nan duniya a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu nisa'u ahli aljanna khadijatu bintu khuwailid wa fadimatu bintu muhammad wa asiya bintu mazahim imra'atu fir'aun wa maryam ibnatu imran manzon Allah yake cewa mafifita a cikin matan gidan aljanna mutum hudu ne. sai ce khadija matar shi ta farko sai fadima yarsa sai asiya mata fir'auna sai maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam wannan a cikin mata a cikin gidan aljanna su ne shugabannin matan aljanna asiya tana cikinsu mun gane to sai cikon misali wa maryama ومريم ابنة إمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين sai مثال misalin mata musulmai wanda Allah ya buga misali da su Allah ya ce wa maryama da kuma maryama bayan asiya akwai kuma maryam ibnati imrana diyar imrana allati ahsanat farjaha wanda ta kiyaye farjinta ta zina ba bata fasikanci ba fa fihi min ruhina sai muka yi busa daga ruhinmu ai jibril shine jibril haisu na faka fi jaybi jira'iha gir'a lokacin da ya busa a gefen wuyar rigarsa bi halkin ta'ala fa'alahu alwasin ila farjiha to wannan busar da mala'ika jibril ya yi shi ne ya tafiye tafi jikinta har zuwa farjinta to allah cikin ikonsa sai ta ɗauki ciki nan take cikin annabi isa sai kuma ta haifi annabi isa maryam kamar yadda Allah ta'ala ya bada labarin ta a surutu Maryam da wadansu sugori a Qur'ani matar ita ma diyar wani mutum ce Imrana shi ba annabi bane ba amma salihin bawa ne yana cikin almajiran annabi Zakariya yana cikin almajiran annabi Zakariya shi Imrana to an haife ta ta girma lokacin da za a haife ta mahaifiyarta sai ta yi bakance cewa in ta haifi namiji to za ta bayar da shi ya zama mai masallaci hidima ya zama ɗan agaji ɗan agajin ba na masallaci tare masallaci ya dinga yi masallaci hidima to Allah da ikonsa kuma sai ta haifi mace amma tun da ta yi bakance sai ta bayar da mace sai maryam ta zama mai masallaci hidima sai ma aka zo aka yi mata ɗakinta a cikin masallaci nan take kwana tana masallaci betul maqdis tana mishi hidima har girma to duk lokacin da afwan na ce babanta yana cikin almajiran zakariya a shi zakariya annabi zakariya ne yake cikin almajiran shi baban nata kafin ya zama annabi mun gane domin shi ya daidaita ta annabi zakariya bayan baban ya rasu annabi zakariya shi ya ta a ta girma to tana cikin wannan hali tana kwana a masallaci wata rana kawai ta je bayan gari za ta yi wanka sai ga mala'ika jibril ya zo mata to a wannan zuwan ne mala'ika jibril da umarnin Allah ya busa a rigarta wannan busar da ita ne ta samu cikin annabi isa alaihi salatu wassalam shi ne anan Allah ta'ala ce falafakna fihi min ruhina muka yi rusa a jikin farcinta min ruhina daga ruhinmu shi ne jibril sai ta haifi yaro ta haifi yaron nan wasan da ƙarfi kalimati rabbiha sai ta gaskata kalmomin ubangijinta ai shari'ahu shi ne shari'o'insa wanda annabi isa ɗan marin ya zo da su ɗanta wa kutubihi ta imani da littafan allah almunazzala wanda aka saukar ai at-taura wani injila tana nufin at-taura da injila wa kanat min al-qanitina kuma ta zama daga cikin mata masu jin tsoron Allah ai min al-qawmil muti'ina ta zama daga cikin mutane wanda suke masu da'a ga Allah mai girma da ɗaukaka to wannan shi ne misalin da Allah ta'ala ya bada mata biyu kafirai mata biyu kuma musulmai kafiran matar annabi lut da matar annabi nuhu musulman kuma asiya da kuma maryam kuma da wannan yar gajeruwar kissa ta waɗannan mata guda biyu Allah ta'ala ya rufe wannan sura suratul tahrim idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi sura ta gabanta ita ce suratul mulk abinda muka faɗa da daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu daidai inda muka yi kuskure kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasan mu take ciki musamman abubuwan da suke faruwa na rashin zaman lafiya da satar mutane da sauran ayyuka na ta'addanci muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi da mafita Allah ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai don rahamarka da kuma tausanka mutanen da aka kama Allah ta'ala ka san su Allah ka kubutar da su ka maido da su zuwa ga danginsu cikin aminci duk wanda ke hannun kidnappers a dashi da zummar sai an kai kuɗi Allah kai mai sinar da zai kubce ya dawo ga iyalansa cikin aminci Allah ka kubutar da su ya Allah ka tsara mutuncinsu ya Allah a duk inda suke a ah, musamman maharar tsiga da kuma ustaz abdulsalam rabiu kaskari mu ƙarasa ya sa a cikin addu'a Allah ta'ala ya kubutar da su ya dawo da su zuwa ga danginsu cikin aminci Allah ko mai iko ne a kan haka haka halin tsadar rayuwa da muke ciki muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana kawo mana sauƙi da mafita daga gare shi masu buƙatu a cikinmu kuma Allah ta'ala ta biya musu buƙatunsu Allah ta'ala ka canza buƙatunmu wanda babu alkhairi ka canza mana da abin da zai zama alkhairi gare mu duniya da lahira ka biya mana dan ƙarfin ikonka ya Allah a ƙarshe muna son mu amfani da wannan dama mu ƙara sanya marigayi malamin su cikin addu'a kun sa irin wannan lokacin ne Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa shekara ɗaya kenan na yau shafi da wata ko? Hmm? haka ne ko? shekara ɗaya kenan yawa shekara ɗaya kenan ɗan shekara ɗaya da ta wuce kamar yanzu muna nan tare da shi kamar yanzu muna tare da shi amma Allah da ikonsa kafin wani lokaci bayan yanzu dan Allah ya ɗauki rayuwarsa muna kewarsa matuƙa muna kuma yin addu'a muna kuma ƙara yin addu'a gare shi Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ta zama makoma Allah ya yalwata kabarinsa Allah ta'ala ya yafa kurakuransa Allah ta'ala ya sa kabarinsa ya zama yanki daga yanki na aljanna abinda ya bari na yara Allah ta'ala ya sa musu albarka Allah ya sa rayuwarsu albarka Allah ya kama hannunsu ya tsaya musu ya Allah Allah ta'ala ya jibinci al'amarin rayuwarsu ya sa rayuwarsu albarka ya sa su zama 'ya'ya na ƙware gare shi su zama 'ya'ya na ƙware ga al'umma ga baki daya mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu in lokacin mu ya zo subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi